Leonard Bernstein In aprila articolo mi diris Ciu iare ocasas evidente Io cent La ple grava cent De 2018 mil hoc Sen dube estas tiu De la fino de la unua montmilito Cae de ties sequoi Exemple de la sen dependigio De Litovuio rilate al centiarigio della nascigitago de conatae homoi, menzi indas sen dube Ingmar Bergman, pri quiu nia collego Paolo Sergio Viana scrives la 4 de julio, Nelson Mandela, cae Leonard Bernstein. Mi ec havis la ideon scribi pri Leonard Bernstein, ciam mi vidis bonegan document filmon pri li, in la Germana Internazia Televitkanalo Deutsche Welle, Germana Ondo. En articolo de la Esperanta Wikipedia Unilegas legas Leonard Bernstein nascidges la 25 de augusto 1908 in Lawrence, Massachusetts. Mortis la 24 de octobro 1990 in New York City estis usona componisto, dirigento, pianisto cae populariganto de musico. Mi exciis pri li in la 1960-a iaroi ciam furores la musicalo West Side Story, cis musicon li componis. Poste, in la 1970-a iaroi, mi exciis che li estas grava dirigento cae che li anca igis componisto. Tamen, char en siae componajoi de classica musico, li ofte usis elementon de jaza cae populara musico, mi, preferante tradizian classican musicon, ne tre shatis ilin. Cil ein, mi sis tre mal multe pri lia vivo cae verco, cae pro tio trovis interessega la document filmon pri li in quiu estis interviuitae liae tri gefiloi, lia assistanto, collegoi cae disciploi, cae estis montritae el tirajoi de interviuoi cum li, cae de registrajoi de liae concertoi. Tio estas de concertoi in cui li estis la dirigento. Cio tio estis ege interesa, cae li veris multe da informoi pri tio homo mi transdonas al vi quelcaen el la factoi cae opinioi cium mi vides in la document filmo. Leonard Bernstein estes usona judo. Lia patro estes rabeno. La vorto rabeno origine signifas instruisto. Shaine la filo heredis de la patro ne la intereson pri la hebrea, cae la generala culturo, sed ancao la volon cae shaton instrui facte leciam shatis, cae tre bones cipovis instrui musicon. Li ec creis la unuan usonan televit programon in cio esis instruata, de li mem, classica musico. Ciam li estis junulo, li studis musicon volante igi pianisto. Sed grava instruisto recomendis che li igiu dirigento. Li supesigis, sed sequis la consilon. Poste alia grava instruisto recomendis che li igio componisto. De nove li supresigis, sed sequis la consilon. Grandan famon li gaines per la musico, cion li componis por la musicalo West Side Story. Ne temis pri classica musico, sed poste li anco componis tian musicon tamen ciam inmetante, cil mi jam diris, elementoin de jaza cae populara musico. Li igis pli cae pli fama ciel dirigento, cae estis invitita directi multaen gravaen orchestroin in plurai landoi. Lia maniero directe orchestroin ne placis al ciui faculoi cae chattantoi de classica musico. Quelcae opiniis che li troigis igis sia in movo in dum la concertoi, li ofte ec saltis, cae che li volis tro altiri la attenton. Sed facto estas, che li estis ege emozii gema homo cae profunde sentis ciuin partoin de la sinfonioi cae de aliae musicajoi ciuin li interpretis. Quelc foie li ec emozii gestiom, che li ploris dum directado de il musica partajo, cae li directis, et dum la provludoi, cun tiam da energio, che jela fino li ciam esis tutte el Inta plura interesae factoi pri li, menci indas, che li estis intelligentega. Li scipoves plurem lingvoin, cae havis amplexain conoen pri religio, filosofio, literaturo cae aliae aferoi. Exemple, li conis multen partoin de la Hebrea Biblio parcere, kil ancao, in la Germana, partoin de la grava teatrajo Faust de Goethe. Cun la multae homoi, cien li rincontis, li si povis paroli pri io ein temo. Uno el liae filoi, unu flanque, opinis lin vera geniulo, sed ali flanke donis ancao jenan explicon pri la conoi cae atingoi de sia patro. Leonard Bernstein ciu tage dormis nur quar horoin, do havis plida tempo ol ordinarai homoi por legi, studi cae verci.